Astotā lekcija Mēs vakar redzējām, ka kaut ko tādu kā atmiņa, atcerēšanās spēks, var apjēgt tikai tad, ja mēs tos saistām ar, es gribētu teikt, ārējajai novērošanai cauradzamām norisēm, gulēšanu un nomodu. Jūs redzēsiet, ka arī pedagoģijā jācenšas vienmēr vairāk un vairāk nepazīstamāko tuvināt pazīstamākajam – arī attiecībām uz garīgo ideju veidošanu. Jūs varat teikt, jā, gulēšana un nomods taču ir vēl neizprotamāki nekā atcerēšanās un aizmiršana, un tāpēc atcerēšanās un aizmiršanas iztirzāšanai mēs daudz neiegūsim no gulēšanas un nomoda. Bet tomēr kurš rūpīgi novēro, ko cilvēks zaudēja traucēta miega dēļ, tas varēs no tā smelties atziņas par to, kas traucējoši iestājas visā cilvēka dvēseles dzīvē, ja aizmiršanai nav pareizo attiecību ar atcerēšanos. Mēs zinām no ārējās dzīves, ka pietiekami ilgs miegs ir nepieciešams, ja negrib es apziņu padarīt vienmēr nespēcīgāku un nespēcīgāku, ja negrib, lai tas pieņemtu tādu raksturu, par kuru es varētu teikt, ka no traucēta miega ceļas pārāk stipra pakļaušanās ārpasaules iespaidiem – visam iespējamam, kas nonāk pie es no ārpasaules. Jau pie salīdzinoši nelieliem miega traucējumiem, vai labāk teikt bezmiega, jūs varat pamanīt, kā tas notiek. Pieņemsim, jūs kādu nakti nesat labi gulējuši. Es pieņemu, ka jūs nesat gulējuši ne tāpēc, ka jūs reiz bijāt ļoti čaklus un nakti izmantojāt darbām, tad tās lietas ir nedaudz citādākas bet pieņemsim, ka jūs miegā traucēja kaut kāds ķermeņa stāvoklis vai moskīti, īsti sakot veseliskiem vairāk kaut kas ārējs. Tad jūs redzēsiet, ka jūs varbūt jau nākamajā dienā nepatīkamā veidā aizskars lietas, kuras jūs ietekmē vairāk nekā tās parasti jūs ir skārušas. Jūs zināmā mērā esat kļuvis jūtīgs savā es. Tā arī ir, Ja mēs nepareizā veidā esam ierosinājuši cilvēka dvēseles dzīvē aizmiršanu un atcerēšanos. Kad mums tas notiek? Tad, ja mēs nevaram patvaļīgi regulēt mūsu aizmiršanu un atcerēšanos. Ir taču daudz cilvēku, un šī noslēdz parādās arī jau agrā bērnībā, kuri tā arī snauduļo cauri dzīvei. Ārējais viņus iespaido, viņi padodas šim iespaidam, taču neizseko pamatīgi iespaidus – bet gan ļauj tiem pāršalkot pāri. Viņi zināmā mērā nesaistās kārtīgi ar iespaidiem caur savu es, bet tad viņi atkal snauduļo brīvi radošajos priekšstatos, ja viņi ir nepareizi nodevušies ārējai dzīvei. Viņi nemēģina patvaļīgi celt savu priekšstatu dārgumus līdz kādam ierosinājumam, kas tiem nepieciešams, lai šo vai to labi saprastu bet gan ļauj priekšstatiem, kuri grib pacelties no iekšienes, pacelties pašiem no sevis. Te nāk viens, te cits priekštats, patvaļai nav uz to nekādas īpašas ietekmes. Var gan teikt, ka daudzās attiecībās tas ir daudzu cilvēku dvēseles stāvoklis, kas īpaši šajā veidā parādās bērna vecumā. Tas var tikt novērsts, un atcerēšanās un aizmiršana ar vien vairāk un vairāk var tikt pārliktas patvaļas sfērā – ja zina, ka gulēšana un nomods iedarbojas šajā atcerēšanā un aizmiršanā arī nomoda dzīvē. Jo tad teiks, kur rodas atcerēšanās? Tā nāk no tā, ka griba, kurā mēs guļam, satver priekšstatu apakšā neapzinātajā un to paceļ augšā apziņā. Tieši tāpat kā cilvēka es un cilvēka astrālā miesa, ka tie ir ārā no fiziskās miesas un ētermiesas no iemikšanas līdz pamošanās brīdim. Savāc spēku garīgajā pasaulē, lai atsvaidzinātu fizisko miesu un ēterisko miesu. Tā no gulēšanas gribas spēka nāk tas, ko panāk atcerēšanās norise. Bet griba taisni ir guloša, un tādēļ jūs nevarat tieši panākt bērnā, lai viņš mācās lietot savu gribu – Tad tas būtu taisni tāpat, kā kad jūs gribētu pamudināt cilvēku, ka viņam miegā vajadzētu tiešām būt krietnam, lai viņš šo krietnumu nestu līdz dzīvē, kad viņš no rīta pamodīsies. Tātad no šīs guļošās daļas, kas guļ gribā, nevar sagaidīt, ka tā pacelsies nepastarpināti atsevišķā aktā, lai regulētu atcerēšanos. Kas te ir darāms? Nu to, protams, nevar no cilvēka sagaidīt, ka viņš saņemsies atsevišķā aktā, lai regulētu atcerēšanos, bet var visu cilvēka tā audzināt, ka viņš attīsta dvēseliskus, miesīgus un garīgus dzīves ieradumus, kas novad pie šādas gribas saņemšanās atsevišķajā gadījumā. Pieņemsim, mēs pamodinām bērnām ar īpašu izturēšanās veidu dzīvu interesi, piemēram par dzīvnieku pasauli. Šo interesi dabiski mēs nevarēsim attīstīt vienā dienā. Mēs noskaņosim visas mācības tā, ka interesi par dzīvnieku pasauli ar vien vairāk un vairāk iestājas un mostas. Ja bērns ir izgājis šādas mācības, tad tās, jo dzīvāk interesi modina, jo vairāk pāriet gribā, un griba tad iegūst īpašību, ja sakārtotā dzīvē ir vajadzīga atcerēšanās par dzīvnieku priekšstatiem, pacelt to no zemapziņas no aizmirstības. Tikai tā, iedarbojoties cilvēkā uz parasto ieradumiem, jūs varat savest kārtībā viņa gribu un līdz ar to arī atcerēšanās spēku. Tas nozīmē, citiem vārdiem sakot, jums šādā veidā jāsaprot, kāpēc viss, kas modina bērnā intensīvu interesi, palīdz arī tiešām stiprināt viņa atmiņu. Jo atmiņas spēku ir jāizceļ no sajūtām un gribas – nevis tikai vienīgi no intelektuāliem atmiņas vingrinājumiem. Jūs redzat tieši no tā, ko es esmu iztirzājis, ka pasaulē, un it īpaši cilvēku pasaulē, viss zināmā ziņā ir šķirts, bet ka šķirtais arī atkal darbojas kopā. Mēs nevaram apjēgt cilvēku attiecībā uz viņu dvēselisko, ja mēs dvēselisko nešķiram, nesadalām domāšanā, jeb domājošā izziņā – jušanā un gribēšanā. Bet nekur nav domājošā izziņa, jušana un griba tīrā veidā. Šie trīs vienmēr darbojas vienībā, saužas. Un tā tas ir visā cilvēka būtībā līdz pat miesīgajam. Es jums iezīmēju, ka cilvēks galvenokārt galva ir galvas daļā, bet īsnībā viņš viss ir galva. Viņš ir galvenokārt krūtis, kā krūšu cilvēks, bet faktiski – viņš viss ir krūšu cilvēks, jo arī galva piedalās krūšu dabā, un tāpat arī locekļu cilvēks. Un arī locekļu cilvēks ir galvenokārt locekļu cilvēks, bet īstenībā viss cilvēks ir locekļu cilvēks. Bet arī locekļi piedalās galvas dabā, un tāpat arī krūšu daļā. Tie piedalās, piemēram, arī ādas elpošanā un tā tālāk. Var teikt, ja grib tuvoties īstenībai, īpaši cilvēkdabas īstenībai, tad jābūt skaidrībā, ka visi iedalījumi tiek uztverti vienotībā. Ja vadītos tikai no abstrakti vienotā, tad vispār neko neiepazītu. Ja nekad nesadalītu, tad pasauli vienmēr paliktu nenoteiktībā, kā naktī visi kaķi ir pelēki. Cilvēki, kuri visu grib aptvert abstraktās vienībās, redz pasauli pelēku, uz pelēka. Un ja tikai iedalītu, tikai šķirtu, visu turētu atsevišķi, tad nekad nenonāktu līdz patiesai izziņai, jo tad aptvertu tikai dažādo un atziņa, izpratne izpaliktu. Tā viss, kas ir cilvēkā, ir daļēji izzinošas, daļēji jūtošas, daļēji gribošas dabas. Un kas ir izzinošs, tas galvenokārt ir izzinošs, bet ir arī jūtveidīgs un gribasveidīgs. Kas ir jūtošs, tas galvenokārt ir jūtošs, bet ir arī izzinošs, un gribas veidīgs, un tāpat ir arī ar gribošo. Šo mēs jau varam pielietot tam, ko vakar raksturojām kā maņu sfēru. Ja gribat apjēgt tādu nodaļu kā tā, ko es tagad likšu priekšā, tad jums tiešām, es gribētu teikt, jāatmet visu pedantumu, citādi jūs atradīsiet viskrasāko pretrunu varbūt tieši ar to, ko esmu teicis vakardienas lekcijā, bet no pretrunām sastāv īstenība – Mēs neapjēdzam īstenību, ja pasaulē neredzam pretrunas. Cilvēkam pavisam ir 12 maņas. Tas, ka parastajā zinātnē atšķir tikai 5, 6 vai 7 maņas, atkarīgs tikai no tā, ka šīs 5, 6 vai 7 maņas ir īpaši izteiktas un pārējās, kuras pabeidz 12 nieku, ir mazāk uzkrītošas. Es šīs cilvēka 12 maņas esmu bieži pieminējis, Šodien vēlreiz izvirzīsim tās dvēseles priekšā. Parasti runā par dzirdi, siltuma maņu, redzi, garšu, ožu, tausti, pie kam vēl pat gadās, ka siltuma maņa un tausta tiek sabīdītas kopā vienā maņā, kas būtu apmēram tā, ja ārējos novērojumos lietas, dūmi un putekļi skaitītu par vienu, jo proti ārēji tās izskatās līdzīgas – ka siltuma maņa un tausti ir cauri un cauri dažādi veidi, kā cilvēks stājas attiecībās ar pasauli, to vairs nemaz nevajadzētu pieminēt. Šīs maņas un augstākais vēl līdzsvaru sajūtu atšķira šodienas psihologi. Dažs labs pievieno vēl kādu maņu, bet pie maņu fizioloģijas un maņu psiholoģijas pilnības pie tam nenonāk – jo vienkārši neievēro, ka cilvēkam attiecības ar savu apkārtni, kad viņš uztver cita cilvēka es, ir līdzīgas tām, kas rodas, kad viņi uztver krāsu ar redzi. Cilvēki šodien lietas visu sajaukt kopā. Kad kāds domā par es priekšstatu, tad viņš domā vispirms par savu pašu dvēseles būtību, tad viņš parasti ir apmierināts. Psihologi arī dara gandrīz tāpat – Viņa vispār neiedomājas, ka tas ir kaut kas pilnīgi atšķirīgs, vai es apzīmēju kopsumu tam, ko es pats sevī pārdzīvoju, šo pārdzīvojumu summu par es, vai es stājos pretī kādam cilvēkam, un no tā veida, kā es stājos, ar viņu attiecībās arī šo cilvēku apzīmēju par es. Tās ir pavisam atšķirīgas garīgi dvēseliskas darbības. Vienu reizi, kad es apvienoju savas dzīves darbības aptverošā es sintēzē – Tas man ir kaut kas tīri iekšējs. Otru reizi, kad es nostājos pretī citam cilvēkam un no manām attiecībām ar viņu parādu, ka viņš arī ir kaut kas, kā mans es, tad tā ir darbība no manis, kas notiek miedarbībā starp mani un šo citu cilvēku. Tāpēc man jāsaka, sava paša es uztvere manā iekšienē ir kaut kas cits, nekā cita cilvēka atzīšana par es – Cita es uztvere balstās uz es maņu, tāpat kā krāsas uztvere balstās uz redzi, tāpat kā skaņas uztvere balstās uz dzirdi. Daba neļauj cilvēkam tik viegli atklāti saredzēt uztveres orgānu es maņai, kā redzēji, bet vārdu eses varētu labi lietot, runājot par citu es uztveri, tāpat kā vārdu redze lieto runājot par krāsas uztveri. Krāsas uztveres orgāns ir cilvēka ārpusē. Es uztveres orgāns ir izplatīts pa visu cilvēku un pastāv ļoti smalkā substantilitātē, un tāpēc cilvēki nerunā par es uztveres orgānu. Šis es uztveres orgāns ir kaut kas cits nekā tas, kas panāk to, ka es izjūtu savu pašu es. Ir pat milzīga atšķirība starp sava es sajušanu un es uztveršanu citā – jo cita es uztveršana būtībā ir izziņas norise, vismaz izziņai līdzīga norise, turpretī sava es sajušana ir gribas norise. Nu nāk tas, kur pedants varētu nejusties labi. Es varētu teikt, iepriekšējā lekcijā tu taču teici, ka visas maņu darbības pirmām kārtām ir gribas darbības. Tagad tu konstruē es maņu un saki, ka tā galvenokārt ir izziņas maņa. Bet ja jūs raksturojat es maņu tā, kā es to esmu mēģinājis savā brīvības filozofijas jaunajā izdevumā, tad jūs sapratīsiet, ka faktiski šī es maņa darbojas tiešām komplicēti. Uz ko īstenībā balstās cita cilvēka es uztvere? Šodienas abstraktoņi te saka pavisam īpatnējas lietas. Viņi saka, īstenībā ārējā cilvēkā redz viņu tēlu – dzird viņa skaņas un tad zina, ka arī pats izskatās tā cilvēciski kā otrs cilvēks, ka viņā ir būtne, kas domā un jūt un grib, tātad arī dvēseliski garīgi ir cilvēks. Un tā secina pēc analoģijas. Tāpat kā manī pašā ir domājoša, jūtoša un griboša būtne, tāpat tas ir arī citiem. Tiek izdarīts analoģijas slēdziens no sevis paša uz citu. Šis analoģijas slēdziens nav nekas cits kā muļķības. Maiņa tiecības starp vienu cilvēku un otru ietver sevī pavisam kaut ko citu. Ja jūs stāvat pretī kādam cilvēkam, tad tas notiek šādi. Jūs uzturat šo cilvēku īsu brīdi. Tā viņš atstāja uz jums kādu iespaidu. Šis iespējas jūs iekšienē traucē. Jūs jūtat, ka cilvēks – kas taču ir līdzīga būtne jums, rada uz jums iespēju it kā izdarītu uzbrukumu. Sekas tam ir tādas, ka jūs iekšēji aizsargājaties, ka jūs pretojaties šim uzbrukumam, ka jūs kļūstat iekšēji pret to agresīvs. Jūs pagurstat agresivitātē, agresīvais izbeidzas, tāpēc cilvēks var atkal darīt uz jums iespaidu. No tā jums atkal rodas laiks atkārtoti paaugstināt jūsu agresivitātes spēku, un jūs, nu, atkal izdarāt agresiju. Tajā jūs atkal pagurstat, otrs atkal dara uz jums iespēju un tā tālāk. Tās ir attiecības, kas pastāv, kad viens cilvēks stāv pretī citam, uztverot es, pakļaušanās cilvēkam, iekšējā aizsargāšanās, pakļaušanās otram, iekšēja aizsargāšanās – simpātija, antipātija, simpātija, antipātija. Es tagad nerunāju par emocionālu dzīvi, bet gan tikai par uztverošo, kad viens otram pretī stāv. Te dvēsele vibrē – simpātija, antipātija, simpātija, antipātija, simpātija, antipātija. To jūs varat vēl pārlasīt brīvības filozofijas jaunajā izdevumā. Bet vēl ir kas cits. Attīstoties simpātijai, jūs iemiegat otrā cilvēkā, bet attīstoties antipātijai, jūs pamostaties un tā tālāk. Tā ir ļoti ātra maiņa starp nomodu un gulēšanu, kas notiek vibrācijās, kad mēs stāvam pretī citam cilvēkam. Tas tā var notikt, pateicoties es maņas orgānam. Tātad šis es maņas orgāns ir tā iekārtots, ka tas izpēta otra es nevis nomoda, bet gan guļošajā gribā, un tad ātri šo ziņu, kura notiek guļot, novada izziņā, tas ir novada nervu sistēmā. Tā, kad šo lietu pareizi apskata, galvenais uztverot otru tomēr ir griba, bet tieši tā griba, kas attīstās nevis nomodā, bet gan guļot, jo mēs, nepārtraukti otra es uztveršanas aktā ieužam guļošus acu mirkļus. Un kas atrodas starp tiem, tā jau ir izziņa. To mēs ātri aizbīdām novadā, kuru mājo nervu sistēma, tā ka es tiešām otra uztveri varu saukt par izziņas norisi – bet man jāzina, ka šī izziņas norise ir tikai guļošās gribas norises metamorfoze. Tā arī šī maņa norise ir gribas norise, Mēs tikai nepamanām to kā tādu. Mēs neapzināmies visu izziņu, ko mēs pārdzīvojam miegā. Tad mums kā nākamā maņa, bet atdalīta no es maņas un no visām pārējām maņām, jāievēro tā, ko es apzīmēju kā domu maņu. Domu maņa nav maņa pašam savu domu uztveršanai, bet gan otra cilvēka domu uztveršanai. Par to atkal psihologi attīsta pavisam groteskus priekšstatus. Cilvēkus pāri visam tā ietekmē valodas un domāšanas kopsaderība, ka viņi domā, ka ar valodu vienmēr tiek uzņemta arī domāšana. Tas ir absurds, jo jūs varat ar savu domu maņu uztvert domas tikpat labi kā ārējā telpā esošus žestus, tā skaņu valodu. Skaņu valoda tikai izsaka domas – Jums domas pašam jāuztver ar savu domu maņu. Un kad kādreiz visām skaņām būs izveidotas ēritmiskās zīmes, tad cilvēkam vajadzēs tikai noēritmizēt jums priekšā un jūs no viņa ēritmiskajām kustībām tikpat labi nolasīsiet domas, kā jūs tās dzirdot uzņemat no valodas. Īsi, domu maņa ir kas cits nekā tas, kas darbojas skaņu maņā, skaļā valodā. Tad mums ir īstenā valodas maņa. Tālāk mums ir dzirde, siltuma maņa, redze, garša, oža. Tad līdzsvara sajūta. Mums ir maņu veidīga apziņa par to, ka mēs esam līdzsvarā. Šāda apziņa mums ir. Mēs zinām ar zināmu iekšēju juteklisku uztveri, kā esam attiecībā pret labo un kreiso pusi, priekšu un aizmuguri, kā pret līdzsvaru, lai nekristu. Ja līdzsvara maņas orgāns tiek sabojāts, tad mēs apgāžamies, tad nevaram noturēties līdzsvarā. Tāpat kā nevaram nonākt attiecībās ar krāsām, ja ir bojāts acis. Un kā mums ir maņa līdzsvara uztveršanai, tāpat mums ir arī maņa kustībām, ar kuru mēs atšķiram, vai esam mierā vai kustībā, vai mūsu muskuļi ir savilgti vai nē. Tātad mums blakus līdzsvara maņai ir arī kustību maņa un bez tam mums ir maņa mūsu ķermeņa sakārtotības plašākajā nozīmē uztveršanai – dzīves maņa. No šīs dzīves maņas pat ļoti daudzi cilvēki ir atkarīgi. Viņi uztver, vai viņi ir ēduši par daudz vai par maz, un no tā jūtas ērti vai neumalīgi. Viņi uztver, vai ir noguruši vai nē, un no tā jūtas ērti vai neumalīgi. Īsi – Sava paša ķermeņa stāvokļa uztvere atspoguļojas dzīves maņā. Tā jūs saņemat visu maņu sarakstu, kā 12 maņas. Tiešām cilvēkam ir 12 šādas maņas. Pēc tam, kad nu esam novērsuši iespēju izdarīt pedantiskus iebildumus pret dažu maņu iziņas veidīgo, jo mēs taču atzinām, ka šis iziņas veidīgais tomēr slēptā veidā balstās uz gribu, varam maņas iedalīt tālāk – Vispirms mums ir četras maņas – tauste, dzīves maņa, kustības maņa un līdzsvara maņa. Šīs maņas galvenokārt saurauž gribas darbību. Griba iedarbojas uz uztveri caur šīm maņām. Jūs taču jūtat, kā uztvarot kustības, pat ja šīs kustības izdara stāvot, iedarbojas griba. Dusošā griba iedarbojas arī jūsu līdzsvara uztveršanā. Dzīves maņā tā iedarbojas ļoti stipri, un tā iedarbojas arī taustē, jo, kad jūs kaut ko aptaustāt, tad pamatā ņemot, tā ir izskaidrošanās starp jūsu gribu un apkārtni. Īsi jūs varat teikt, līdzsvar maņa, kustību maņa, dzīves maņa un tauste šaurākā nozīmē ir gribas maņas. Taustē cilvēks ārēji redz, ka viņš, piemēram, kustina savu roku kaut ko aptaustot, tāpēc viņam ir skaidrs, ka viņam ir šī maņa. Ar līdzsvara, kustību un dzīves maņām nav tik skaidri redzams, ka šīs maņas ir. Tā kā tās īpašā ziņā ir gribas maņas, tad cilvēks noguļ šīs maņas, jo gribā viņš taču guļ. Parasti psiholoģijās jūs šīs maņas vispār neatradīsiet, jo zinātne attiecībā uz daudzām lietām omulīgi guļ līdzi ārējā cilvēka miegam. Nākamās maņas – oža, garša, redze, siltuma maņa – galvenokārt ir sajūtu maņas. Naivā apziņa īpaši garšojot un nožot sajūtu radniecību ar jušanu. Ka redzi un siltumu tās nesajūt, tam ir savs īpašs pamats. Siltumu maņā neievēro, ka tā ir ļoti tuvi radniecīgi sajūtai, bet savieno to kopā ar tausti – vienlaicīgi nepareizi apvieno un vienlaicīgi nepareizi atšķir. Patiesībā tausta ir daudz vairāk gribas veidīga, kamēr siltuma maņa ir tikai sajūta veidīga. Ka redze arī ir sajūtu maņa, to cilvēki neizprot tāpēc, ka viņi neņem vērā tādus uzskatus, kādi ir atrodami gētis krāsu mācībām. Tur jums ir viss, kas radniecīgs krāsām ar sajūtām, kas galu galā novad pat pie gribas impulsiem – Bet kāpēc tad cilvēks tik maz pamana, ka redzē galvenokārt īstenībā ir jušana? Pamatā ņemot, mēs redzam lietas gan rīzvienmēr tā, ka tās sniedzot mums krāsas, rāda arī krāsu robežas, līnijas, formas. Bet mēs parasti nevēršam uzmanību uz to, kāda ir īstenībā mūsu uztveršana, kad mēs vienlaicīgi uztveram krāsaino un formu. Kad cilvēks uztver krāsaino apli, Viņš vienkāršoti saka, es redzu krāsu, es redzu arī apļa, apaļumu, apļa formu, bet te tiek sajauktas kopā divas pilnīgi atšķirīgas lietas. Ar īsteno acu darbību, ar nodalīto acu darbību jūs sākumā vispār redzat tikai krāsu. Apļa formu jūs redzat savā zemapziņā, izmantojot kustības maņu un neapzināti izpildāt ēteriskajā ķermenī, astrālajā ķermenī, apļa kustību – un tad to paceļat apziņā. Un kad aplis, kuru jūs uzņēmāt ar savu kustības maņu, ienāk apziņā, tikai tad pazītais aplis savienojas ar uztverto krāsu. Jūs tātad iegūstat formu no visa jūsu ķermeņa, apelējot pie visā ķermenī izplatītās kustību maņas. To jūs ietērpjat iekšā, kaut kā, ko es jau izskaidroju, kad es teicu, cilvēks īsteni ģeometrijas formas – izpilda kosmosā un tad paceļ tās apziņā. Līdz tik smalkai novērošanai, lai atklātu atšķirības starp krāsu, redzēšanu un formu uztveršanu, ar kustību maņas palīdzību, oficiālā zinātne šodien vispār nepaceļas, tā sajauc visu kopā. Bet nākotnē nevarēs audzināt ar šādu kopā jaukšanu, jo kā var audzināt redzēšanai, ja nezina, ka redzēšanas aktā ieplūst viss cilvēks ar visu savu būtību, apkārt ceļā caur kustību maņu. Bet tagad parādās kaut kas cits. Jūs apskatāt redzēšanas aktu krāsainu formu uztveršanas laikā. Tas ir komplicēts akts, šis redzēšanas akts krāsaino formu uztveršana. Bet tā kā jūs esat vienots cilvēks, jūs varat to, ko uztverat pa diviem apkārtceļiem ar acīm pa vienu ceļu, un ar kustību maņu pa otru ceļu sevi atkal apvienot. Jūs truli skatītos uz sarkanu apli, ja jūs neustvertu sarkano pavisam vienā ceļā un apļa formu pavisam citā ceļā. Bet jūs neskatāties truli, jo jūs uztverat no divām pusēm – krāsu ar acīm, formu ar kustību maņu, un dzīvē esat iekšēji spiest šīs divas lietas apvienot. Te jūs spriežat, un tagad apjēdzat, Spriešana kā dzīve norisi jūsu pašu ķermenī, kas realizējas tādēļ, ka maņas jums parāda pasauli izanalizētu daļās. 12 dažādās daļās pasauli parāda jums to, ko jūs pārdzīvojat, un savā spriešanā jūs apvienojat lietas, jo atsevišķais negrib pastāvēt kā atsevišķais. Apļa formai vispirms nemaz nepatīk būt tikai apļa formai tajā veidā, kā tā ir ienākusi kustība maņā – Krāsai nemaz nepatīk būt tikai krāsai, kā tā tiek uztverta ar aci. Lietas iekšēji jūs piespiež tās savienot, un jūs iekšēji esat gatavs tās savienot. Te spriešanas funkcijas kļūs par jūsu visa cilvēka izpausmi. Jūs tagad ieskatāties mūsu attiecību ar pasauli dziļākajā jēgā. Ja mums nebūtu 12 maņu, tad mēs skatītos uz savu apkārtni kā apstulbuši, nevarētu iekšēji pārdzīvot spriešanu. Bet tā kā mums ir 12 maņas, tad līdz ar to mums ir īpaši liels skaits iespēju savienot sadalīto. Ko pārdzīvo es maņa, to mēs varam saistīt ar pārējām 12 maņām, un tā tas ir ar katru maņu. Ar to mums ir liels skaits permutāciju maņu kopsakarībām, bet bez tam mums ir liels skaits iespēju tajā ziņā, ka mēs, piemēram, sasaistām kopā esmaņu ar domu un valodas maņām un tā tālāk. Te mēs redzam, cik noslēpumainā veidā cilvēks ir saistīts ar pasauli. Ar viņa 12 maņām lietas sadalās to sastāvdaļās, un cilvēkam ir jābūt spējīgam lietas no to sastāvdaļām atkal salikt kopā. Tādējādi viņš piedalās lietu iekšējā dzīvē, No tā jūs sapratīsiet, cik bezgalīgi svarīgi ir, ka cilvēks tiek audzināts tā, ka vienmērīgā kopšanā tiek daudz kas attīstīts vienā maņā, kā arī citā maņā, ka tad pavisam apzināti, sistemātiski tiek uzmeklētas attiecības starp maņām, uztverēm. Man vēl jāiebilst, ka es maņa, domu maņa, dzirde un valodas maņa ir vairāk izziņa – jo griba tajās ir guļoša griba, kas savās izpausmēs vibrē uz izziņas darbību. Tā cilvēka es zonā dzīvo jau griba, sajūtas un izziņa, un tās dzīvo ar nomoda un miega palīdzību. Tātad esiet skaidrībā par to, ka jūs cilvēku varat iepazīt tikai caur to, ka viņu vienmēr aplūkojat no trīs redzes viedokļiem, ja aplūkojat viņa garu – Bet ar to nepietiek, ja vienmēr tikai saka gars, gars, gars. Vairums cilvēku vienmēr runā par garu un neprot apieties ar gara doto. Ar to apietis pareizi tikai tad, ja operē ar apziņas stāvokļiem. Garam ir jātiek apjēgtam caur apziņas stāvokļiem, kā nomots, gulēšana un sapņošana. Dvēseliskais tiek apjēgts caur simpātiju un antipātiju – tas ir caur dzīves stāvokļiem, un to dvēseli pat nemitīgi dara neapzinātajā. Dvēseli mums īsteni ir astrālajā miesā, dzīvības ēteriskajā miesā, un starp abām ir nemitīga sazināšanās iekšienē, tā ka pats par sevi garīgais ēteriskās miesas dzīvības apstākļos izdzīvos. Un miesa tiek uztverta caur formu stāvokļiem. Vakar es pielietoju lodes formu galvai – mēnes formu krūtīm, līniju formu locekļiem, un mums būs vēl jārunā par cilvēka miesas patieso morfoloģiju. Bet mēs nerunājam īsti pareizi par garu, ja mēs neaprakstām, kā tas apziņas stāvokļos izdzīvo. Mēs nerunājam īsti pareizi par dvēseli, ja mēs neparādām, kā tā starp simpātiju un antipātiju izdzīvos, un mēs nerunājam īsti pareizi par miesu, ja mēs to neustveram – patiesajās formās. Par to runāsim tālāk rīt.